Biarnesek ez die haitatu Euskal Herrien egintzen bezala alkargoa gusien bateratzia. Notre legien ondotik, Biarnon orotat sortzi alkargoa dia, eta guai erabaki alkarekin lan baten egitia. Biarnoko alkargoa sortuz. Kolektibitatek haitatzen haldie bastaregoitia nahi balin badie eta kompetentziake mugatuik zaitze. Alkargoa hortan dienak libro diae sojain aldetik parte hartzeko edo ez. François Bayrouen sedia zen eta hoi obratu da martxuaen hogeita hamarian eginden lehen bilkuan. Huna zer Vous savez à quel point cette création du pays de Béarn me tenait à cœur. Mais en tant que Béarnais, le sens de l'importance de cette création et au fond le fait que cette date 30 mars 2018 sera une date que nous devrons garder en mémoire. Biarnoko alkargoan lehendakai eta François Bayrou eta berogeita bediatzu hautetxieke parte hartzen die kuntxelian. Orotat hiuehun eta berogeita hameka herri, hiuehun eta hogeita hama saspe mila bizizale biltzen dia biarnako alkargoa berian eta lehentarsunak finkatu dutie kultura mintzaian sustengatzez eta eturismoa turismoa. Biarno estelakoz aski ezagutuik bigeren sail handia, ekonomia, biarnoen promozio askar bat egin nahi da eta garraioake hobetu.